այսօր տեղի ունեցավ Արցախի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստը։ Ամփոփվել են 2014-ի ձմեռային զորակոչի արդյունքները։ Թուրքիան ուզում է գլուխը խոթել Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթաց։ Հայկական զինված ուժերը շարունակում են վերահսկել իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանում։ Դումիում կառուցվում է մանկապարտեզի նոր շենք։ Մարտակերտում զինծառայողների համար տրվել է համերգ։ Շուշիում բացվել է Ալեքսանդր Թամանյանին նվիրված շրջիկ ցուցահանդես։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գործադիր կոմիտեն ընդունել է հայտարարություն հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Հայաստանի մարզիկների առաջին խումբը մեկնել է Բաքու։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Այսօր տեղի ունեցավ Արցախի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Այսօր ազգային ժողովում քննարկվել է կառավարության 2015-17 թվականների գործունեության ծրագիրը, որով դրվել է նաև կառավարության հանդեպ խորհրդարանի վստահության հարցը։ Ծրագիրը, որն ըստ էության 2012 թվականի կառավարության ծրագրի տրամաբանական շարունակությունն է, մշակվել է սահմանադրության Արցախի նախագահի նախընտրական, ինչպես նաև ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի ծրագրային դրույթների հիման վրա, որտեղ գերակայությունները Արցախի ներքին եւ արտաքին անվտանգության ապահովումն է, տնտեսական ջանքային զարգացումը եւ բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը։ Իսկ այս ամենը վարչապետ Արայք Հարությունյանի խոսքով հնարավոր կլինի իրականացնել Արցախի քաղաքական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացումն ապահովելու է առավելապես հանրապետության ներուժի ռացիոնալ օգտագործման, մարդկանց ազատության, հավասարության եւ արժանապատվության, օրենքի գերակայության եւ ժողովրդավարական սկզբունքների երաշխավորության հիման վրա կայուն տնտեսական աճ եւ սոցիալական արդարության վերականգնման ծրագրեր սրանք գործադրի գործնեայության թիրախներն են, որոնց իրագործումը թույլ է տալիս 2015-ից 17 թվականներին ակնկալել հետեւյալ ցուցանիշները։ Համախառը ներքին արդյունքի տարեկան 8-ից 11% իրական աճ։ Ներդրումների ծավալի 10-ից 15% միջին տարեկան աճ։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի շուրջ 10% միջին տարեկան աճ։ Ներմուծման նկատմամբ արտահանման աճի առաջանցիկ տեմպեր 2000-ից ավել նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Նվազագույն աշխատավարձի աստիճանական աճի ապահովում։ Էլեկտրակայանի արտադրության տարեկան ծավալի աճ այն հասցնելով մինչև 400 միլիոն կիլովատժամի։ Երկրի էներգետիկ ամտանգության աշխյանի բարձրացում, վերականգնող էներգառեսուրսների օգտագործման ընդլայնման եւ էներգիայի նոր պոտենցիալ սեփական աղբյուրի քարածխի օգտագործման հիման վրա։ ԼՂ այցելող զբոսաշրջիկների թվականակի կայուն աճ։ Սոցիալական երաշխիքների տրամադրման գործող ծրագրերի պահպանում եւ նոր մեխանիզմների ապահովում հատկացող գումարների ավելացում։ Միջին կենսաթոշակի չափի շարունակական ավելացում, ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավում, ծնելիության ցուցանիշի աճ, պետական եկամուտների հավաքագրման մակարդակի աճ եւ պետական կառավարման համակարգի կողմից հանրությանը մատուցող ծառայությունների որակի բարձրացում եւ վարչահարության բարելավում։ Կարևորելով տնտեսական աճի գործոնը բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման հարցում գործադիրը ծրագրումներ արել է նաեւ գործարար միջավայրի բարելավման հարցը, որը ենթադրում է ներդրումային գրավչության բարձրացում, ազատ մրցակցության ապահովում, պետական երաշխիքների կիրառում, այդ թվում նաեւ մասնավոր հատվածի հետ պետական համագործակցություն, հարկային ճկուն քաղաքականություն։ Այս մոտեցումները գործադիրի ծրագրում նորություններ չեն, սակայն շարունակական բնույթ ունեցող ծրագրում նախատեսվում է վարկ հետագայում նոր քաղաքականություն։ Կիրառվելու են նոր գործիքներ ուղված փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների վարկային ներդրումների արտաժույթային ռիսկերի մեղմելուն։ Առանձին թողով նշվեց պետության անվտանգությանն առնչվող տնտեսության ռազմավարական ճյուղերում ինքնաբավության անհրաժեշտության մասին։ Այս ենթատեքստում վարչապետը ընդգծեց գյուղ եւ գյուղատնտեսության, սննդի եւ թեթեւ արդյունաբերության, վերամշակող արդյունաբերության զարգացման, հանքարդյունաբերության եւ էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեջ պաշարների ռացիոնալ օգտագործման մասին։ Ներկայացրած ծրագրում վարչապետն առանձին նշեց աշխատատեղերի բացման եւ աշխատավարձի, կենսաթոշակների բնականոն աճի եւ այլ սոցիալական երաշխիքների կիրառ թարգման անհրաժեշտության մասին։ Այս համատեքստում վարչապետն անդրադարձավ առողջապահական համակարգին, այդ թվում պետական բուժհաստատությունների նկատմամբ վերահսկողության բարձրացման, բժշկության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման, նաև բժշկական ապահովագրական համակարգի աստիճանական ներդրման, անվճար բժօգնության ծավալներում սպասվող փոփոխությունների մասին։ Արայք Հարությունյանը խոսեց նաև կրթության եւ գիտության ոլորտի զարգացման նոված գործադիրի քաղաքականության մասին, որը ենթադրում է բարեփոխումներ կրթության բոլոր քաղաքներում։ Մշակույթի ոլորտում գործադիրը կարևորել է մշակութային ժառանգության պահպանության, ազգային մշակույթի զարգացման խնդիրը։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտում կառավարության առաջնահերթություններն ամփոփող են Արցախի անկախության հռչակման իսկորից։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտի գերակա ուղղությունները կշարունակեն մնալ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը եւ Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Արցախի անկախությունն անվտանգությանը բացառիկ արժեքներ են, որոնք ենթակա չեն որևէ սակարկության եւ վերադարձ անցյալին, թե կարգավիճակի, թե վարչատարածքային առումով անհնարին է։ Արցախի ժողովրդի կամ արտահայտությունը պետք է որոշիչ դերակատարություն ունենա հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Արցախի ճանաչման ուղղված գործադիրը համակարգված աշխատանք է տանում Հայաստանի Հանրապետության եւ արտերկրում Արցախի համագիրների հետ։ Կառավարության 2015-ից 17 թվականների գործունեության ծրագիրը ներկայացնելուց հետո վարչապետը պատասխանել է падգամավորների հարցերին։ Արցախի սահմանադրության եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի դրույթների համաձայն ազգային ժողովը 24 ժամ ժամանակ ունի կառավարության հանդեպ իր դիրքորոշումը հստակեցնելու համար։ Եթե падգամավորների 1/3-ը նշված ժամկետում անհստակություն հայտնի կառավարության հանդեպ այդ համապատասխան որոշման նախագիծը կքննարկվի ազգային ժողովի հերթական նիստին։ Հակառակ դեպքում կառավարության ծրագիրը կհամարվի հավանության արժանացած։ Բելալալայան այսօր Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում հունիսի 9-ին տեղի ունեցել ծառայողական խորհրդակցություն նվիրված 2014 թվականի ձմեռային զորակոչի արդյունքների ամփոփմանը եւ ընթացիկ տարվա ամառային զորակոչի խնդիրների քննարկմանը։ Խորհրդակցությանը ներկայ են եղել Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպայակազմը, Արցախի կառավարության անդամներ, ուժային կառույցների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներ։ Խորհրդակցությունը բացել եւ ներածական խոսքով հանդես է եկել Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Սակոբյանը։ Նախարարի ներածական խոսքին հաջորդել է Հանրապետության գլխավոր զինկոմի զեկույցը, որում մանրակրկի տերլուծությանն ենթարկվել 2014 թվականի ձմեռային զորակոչի արդյունքները, շեշտվել արտանագրված ձեռքբերումներն ու թերացումները, իսկ այնուհետև ներկայացվել է ամառային զորակոչի նախապատրաստման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների համալիրը։ Հանրապետության զինկոմը ներկաներին հավաստիացրել է, որ ամառային զորակոչի նախապատրաստական գործընթացների լիարժեք կատարման արդյունքում այսօր արկա են բոլոր պայման նախապայմանները զինված ուժերի հերթական համալրումը իրականացնելու համար։ Խորհրդակցությանը հրապարակվել է Արցախի պաշտպանության նախարարի 2014 թվականի զմերային զորակոչի արդյունքների մասին հրամանը, համաձայն որի զմերային զորակոչի նախապատրաստման եւ կազմակերպման ընթացքում աչքի ընկած մի շարք զինծառայողներ ու քաղաքացիական գերատեսչությունների աշխատակիցներ արժանացել են շնորհակալության, ապարգևատրվել պատվոգրերով եւ հուշանվերներով։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը ժամանել է Հայաստան, նա հանդիպել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Օրակարգում Արցախի հիմնահարցի խաղաղ ղեկավարումն էր։ Նա հանդիպել է նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, իսկ մինչ այդ նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Օրլիկը նշել է, որ Երևան այցելության նպատակը Արցախյան հակամարտության խնդիրը քննարկելն է։ Ամերիկացի համանախագահը հանդիպել է նաև մարզիկների հետ, ովքեր Բաքվում անցկացվելիք եվրոպական խաղերին կներկայացնեն Հայաստանը։ Թուրքիայի ղեկավարությունը դեռ չլուծած իր ներքաղաքական խնդիրները Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ ցանկանում է փոփոխել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը, փորձելով մխրճվել Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթաց։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Չզլանալով հերթական անգամ նշում ենք, Թուրքիան անելիք չունի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը պետք է լուծվի երեք հայտնի սկզբունքների հիման վրա, ընդգծել է Շարմազանովը։ Նա նաև շեշտել է, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացմանն ու Արցախի հանրապետության անկախությանը այլընտրանք չկա։ Հայկական զինված ուժերը շարունակում են վերահսկել իրավիճակը, այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նա նշել է, որ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Արցախում իրավիճակը հանգիստ է եւ վերահսկվում է զինված ուժերի կողմից։ Իրավիճակը պարտավորեցնում է միայն ավելի հետևողական կերպով վերահսկել այն, հետևություններ անել ու սառնասիրտ որոշումներ կայացնել, պատրաստ լինելով ցանկացած զարգացման, ասել է Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը որոշում է ստորագրել մայրաքաղաքի օրվա տոնակատարության մասին։ Որոշմամբ քաղաքի օրվան նվիրված տոնական միջոցառումների կազմակերպման եւ անցկացման նպատակով ստեղծվել է հանձնաշուղով ու հաստատվել նրա կազմը։ Հանձնաշխողում, որի աշխատանքները կգլխավորի Սուրեն Գրիգորյանը, ընդգրկված են ինչպես քաղաքապետարանի պատասխանատուններ, այնպես էլ ստեղծագործական կազմակերպությունների եւ հասարակական կառույցների ղեկավարներ։ Հանձնաշխողին հանձնարարված է մինչեւ հուլիսի 10-ը ներկայացնել տոնական միջոցառումների ծրագիրը եւ անհրաժեշտ ծախսերի նախահաշիվը։ Արցախի պետբյուջեի միջոցներով Հադրութի շրջանի Տումի գյուղում կառուցվում է մանկապարտեզ։ Շինարարությունն իրականացնում է Քիրս սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը։ Ներկայումս ընթանում են շենքի ներքին հարդարման աշխատանքները։ Այն ավարտելուց հետո կբարեկարգվի մերձակա տարածքը։ Հունիսի 9-ին Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրյան մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ եւ Պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ Մարտակերտի Էն զորամասում տեղի ունեցել համերգ։ Հայրենասիրական երկերով ու ազգային բարերով հանդես են եկել Շարլ Ազնավուրյան վան կենտրոնի Արցախի բալիկներ եւ Արցախի փոքրիկ երկիչներ համույթները։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի Ռուզաննա Գաբրիելյանը Արցախյան բարբարով մաղթանքներ է հղել զինվորներին։ Շուշիի արվեստի կենտրոնում երեք բացվեց ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի ուղի եւ առաքելություն թեմայով շրջիկ ցուցահանդեսը։ Ներկային Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը արվեստասերներ հյուրեր, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են Թամանյանի գործնեության 3 փուլերի՝ ռուսաստանյան, թավրիզյան եւ հայաստանյան ժամանակաշրջանների աշխատանքները եւ դրանց իրական կրկնօրինակները, քանի որ բնօրինակները պահպանված են ճարտարապետի անվան թանգարանում։ Ցուցադրվեցին նաեւ նրա անձնական օգտագործման իրերի հավաքածու, ինչպես նաեւ լուսանկարներ, որոնք բնորոշում են ստեղծագործական գործնեության տարբեր ժամանակաշրջաններ։ Երևանի Ալեքսանդր Թամանյանի անվան թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Թամանյանը ճարտարապետի ծորը կարևորում է շրջիկ ցուցահանդեսների նշանակությունը, քանի որ այս այս կերպ իրականացվում է իրազեկման գաղափարը։ Թանգարան ինստիտուտի էքսկուրսավար ճարտարապետ Դավիթ Պետրոսյանն էլ նշում է, որ Թամանյանը հայտնի է հայությանը երեք կարևորագույն կառույցների նախագծերով՝ օպերայի եւ բալետի տունը, Երևանի գլխավոր հատակագիծը եւ կառավարության շենքը, սակայն կան բազում շենքեր, որոնց նախագծերի հեղինակը նույնպես մեծանուն ճարտարապետն է։ Ընդհանրապես ծրագիրը բավական երկար տարիներ արդեն գործում է հա, Ալեքսանդր Թամանյան Թանգարան ինստիտուտում, կարևորելով եւ Հայաստանի Հանրապետության շրջաններում եւ Արցախում ընդհանուր իրազեկման, մշակութային առումով իրազեկման գաղափարը, բնականաբար շրջիկ ցուցահանդեսը միակ տարբերակն է, որով կարելի է ծանոթացնել։ Մենք շատ տարբեր տեղեր ենք եղել, ընդհանրապես աշնանը եղանք Մեղրիում, ու արդեն Պաստորենսյունիքը վերջացրինք։ Հիմա Ղարաբաղում առաջինը դրված է այստեղ Շուշիում, հաջորդը Հավան պայմանաբար պետք է լինի ասկերանում, ընդհանուր իրենք տեղեկություն են կազմում ու ստացվում է, որ հավասարապես հետաքրքրվեցին ու տեղեկացվեցին ամեն ինչի մասին։ Թանգարանի այցելուներից շատերը տեղեկացված չեն Թամանյանի գործերի մասին, սակայն այդ հարցում, ինչպես նշում է մասնագետը, կա նաև իրենց մեղքի բաժինը։ Ցավոք Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծերի մի մասը այդպես էլ կյանքի չի կոչվել, ինչպես օրինակ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի վերակառուցման գլխավոր հատակագիծը։ Շրջիկ ցուցահանդեսն Արցախում կմնա մինչև առաջիկա Կիրակի, հունիսի 14-ը։ Աննա Ղոկասյան, այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գործադիր կոմիտեն հայոց ցեղասպանության զոհերի համար ծիծեռնակաբերդում աղոտ քղեց Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվամբ։ Նախքան այդ եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գործադիր կոմիտեն, որը հյուրընկալվում է Մայրաթորին, ընդունեց հայտարարություն, որում ասվում է. Արձանագրությունը, որն ընդունվել է Վանկուվերի 1983 թվականի 6-րդ համաժողովի ընթացքում, ճանաչում է, որ համաշխարային համայնքի լռությունը եւ պատմական փաստերի դիտավորյալ շղթումը դարձել է տարապանքի հաստատուն սկզբնաղբյուր եւ աճող հուսահատություն հայ ժողովրդի, հայ եկեղեցու եւ շատերի համար։ Հայտարարության վերջում կրկին հիշատակման կոչ է արվում միջազգային հանրությանը, Եվրախորհրդի անդամ երկրներին եւ բարի կամքի դեր մարդկանց այսպիսով կանխելով ցեղասպանությունները եւ մարդկության հանդեպ մյուս հանցագործությունները։ Ֆրանսիական մոքաղաքի մեծ պատերազմի թանգարանում հունիսի 13-ին ինչ է ցեղասպանությունը խորագրով համաժողով է անցկացվելու, ուր կնարկվելու է հայերի կոտորածը 100 տարի անց թեման։ Համաժողովն անցկացնելու է Բորդոյի քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի դասախոս Հոլոկոստի հուշարձանի կրթության հարցերի համակարգող Ալբան Պերենը։ Սպորտը մարդու համար հարթակի ակտիվիստ բրիտանացի լրագրող Էմմա Հյուզը ձերբակալվել է Բաքվի օթանավակայանում։ Սահմանապահ ծառայությունն արգելել է նրա մուտքը երկիր։ Նրան հաղորդել են, որ իր անունը ներառված է Ադրբեջանի անցանկալի անձանց կարմիր ցանկում։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Հյուզն ակտիվ արշավ էր սկսել սպորտը մարդու համար կոալիցիայի շրջանակներում, որի նպատակն է ուշադրություն հրավիրել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խնդիրների վրա։ Ինձ ձերբակալել են Ալիևի ռեժիմի հրահանգով եւ գուցե արտաքսեն։ Լրագրողները, իրավաբանները, գիտնականներն ու ակտիվիստները բոլորն այս երկրում ճաղերի հետևում են հայտնվում, ասել է Հյուզը։ Այսօր առավոտյան նրան արտաքսել են Բաքվից։ Մարզասերների համար Հայաստանի պատվիրակության առաջին խումբը մեկնել է Բաքու, որտեղ մասնակցելու է առաջին եվրոպական մարզական խաղերին։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքին ժամանել 18 հայ մարզիկներ, ովքեր հատուկ ավտոբուսով օթանավակայանից տեղափոխվել են մրցման մասնակիցների համար նախատեսված Ավան։ Հիշեցնենք, որ Բաքվի խաղերում Հայաստանը կունենա 25 ներկայացուցիչ, ովքեր հանդես կգան 6 մարզաձևերում՝ բռնցքամարտ, սամբո, ձյուդո, հրաձգություն, թաեքվանդո եւ ըմբշամ Տղամարդ հունահռոմեական եւ ազատ ոճի։ Եվրոպական խաղերը կկայանան հունիսի 12-ից 28-ը։ Վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասում են ոչ մեծ անբավարարություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 17, ցերեկը 26-ից 30 աստիճան։ Տակություն։ թվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։